Franz Kreizberg, defendinto della natura. La decquina de novembro forpassis la 92a ragia polo Franz Kreizberg, cio estis adoptinta in 1957 la Brasilan statanezon. Li nascigis in 1921 in Kozienice, Polando, proxime al Varsovio dec hoc iar agia, ciam la Germanoi invades lian patruion, per cio comencigis la dua Montbilito, li fugis al Soviet Unio, cie li comencis studi arton cae ingenieristicon ce la Universitato de Leningrado. Ciam tiu urbo estis siedjata in 1941, li iris al Kazachio. In 1943, li aligis alla pola armeo cae luctis con gi gis la fino de la milito in 1945. Reveninte al sia heima urbeto, li estis forpilita el sia gepatra domo, char li estis judo. Li voyagis al Germanio per serci sian familion. Tie li exciis, que li estis la sola membro de sia familio, quio post vivis la holocauston. Dum unu jaro li studis ce la Stata Academio de Belae Artoi de Stuttgarto. Uno el liae instruistoi, la conata Willi Baumeister, sugestis ali iri al Pariso cae dones ali recomendan letteron adresitan alla fama pentristo Fernand Léger. In Pariso, Franz Kreitzberg loges quelcaen monatoin ce alia fama pentristo Marc Chagall, quio consilis ali iri al Brasilo. Li alvenis al citio lando in 1947, prescaus in iui ein finanzae remedoi, cae comensis labori in la Arta Museo de San Paolo por gaine monon. Sed li ancao comensis pentri, cae baldo expositis sian pentrajoin in la San Paola Salono de Moderna Arto, in 1951. In 1952 li translogigis al substato Paraná in Suda Brasilo, cie li laboris cil ingeniero in papier fabrico cae ancao dedicis in al creado de ceramicajoi. Poste li lodges cae pentris mese de la arbaro in ligna domo mal proxime de la homa barbarezzo. Sed ciam farmistoi bruligis grandain areioin por ibligi la cultivadum de cafo, lia domo estis detruita per fairo, cae li perdis cion. Li translogigis al Rio de Janeiro, cia li de nove pentris, dividante sian atelieron con la sculptisto Franz Weismann. Ambo estis electitai por la quara biennalo de San Paolo, estis premiitai cae Kreitzberg ricevis la premion de plei bona Brasila pentristo. Brasila, char in la sama iaro, 1957, li estis acirinta la Brasilan statanetson. Estante subite fama, li transogigis al Pariso ca instalis sin, ca pentris, en la quartalo Montparnasse, quia ancora existas lia ateliero, nun cun daura expositio. Poste li logis quelcan tempon sulla hispana insulo Ibiza per esti pli proxima alla naturo. Ciar li havis sanain problemoin pro terebintinae vaporoi, li ne povis plu pentri cae experimentis pri nova technico, cion li igis fama. Naturae presagioi sur papero. In 1964 li revenis al Brasilo cae ec logis in la substato Minas Gerais, mese de la naturo. Li comences fare scutajoin usante mortaen arbotruncoin por revivigi ilin. Li anco voyages al Amazonio cae al Pantanalo, grandega cae grava ecosistemo in la substato Mato Grosso, Tiam li malcovris la shockegan mal arbarigon, cae comensis daure attesti gin per fotoi, cae protesti contra gi per usadu de radicoi, cae bruligitae truncoi in siae scultajoi. Invitite del architecto Zanini, li malcovris in 1965 la marbordan urbeton Nova Vissosa in la sudo da substato Bahio por altiri grandain artistoin al sia territorio, la registaro estis oferinta arbara inter ce la mar bordo. La virga arbaro, la virga naturo generale, la mangrovoi ca la simplexo de la fischistoi tui allogis Kreuzberg. In 1971, Li construis in arbo grandan cabanon dec metroen super la tero cie, ie la unua foio in mia vivo, quindec iaragia, mi fine sentis min heime. Circaue trovigias liae atelieroi, la unua piramida domo construita de lia amico Zanine cae liae museoi. Tio esas la sitio natura, bieneto naturo, visitata de homoi e la tuta mondo. Post plua voyaggio al Amazonio, li lancis in 1978 cune con arta criticisto Pierre Restani cae pentristo Zeb Benderink manifeston de integra naturalismo. Ili denuncis la organizitan truon de la arbaro cae la extermadon de la ingi vivanta indianoi cae alvocis la artistaron fare la samon, tio estas, denunci per siai vercoi. Li mem faris tion per siai fotoi cae sculptajoi. Kreitzberg iges medi activulo cae daure luctis contra la detruo de la naturo en la tuta mondo. Pro sia sinteno cae agoi, li ofte estis minazzata. Ali flanque, en la tuta mondo oni econis lin cae lian vercon cae lucton. En 2003, estis fundita in Pariso la Espace Greizberg, Spazio Greizberg, in quiu estas expositiatai multai eliai vercoi, donatsitai de li alla urbo Pariso. Evidente in Brasilo ocasas plurai expositioi, cae li publicigis plurain libroin cun fotoi, aparte pri fauno cae flauro, cae ofte montrantai la indangerigata naturum. La tutu de lia arta laboru, liai libroi, liai filmoi, liai exposizioi, liai publica intervenoi, iges Kreizberg uno e la cefo de la battalo por defendi la planetum teru.